الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada uzvišenom stvoritelju Allahu Želešanhu, neka je Salavat selam posljednjem Allahovom poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj i vrloj porodici, njegovim plemenitim i čestitim ashabima. Neka je mir i spas svima onima koji slijede uputu do sudnjega dana. gospoda naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš korisnim znanjem, da nam daš da se koristimo onim čemu si nas Ti poučio i da nas milošću svojom uvedeš među svoje čestite robove. Jedan velikan je kazao Mautu salihi rahatun li nefsihi Kada preseli čest čovjek On se tada urahatio Odmorio se A kada preseli At-talih Mautu talihi rahatun li nas Kada preseli osoba koja je Loša, kaže ljudi se odmori Mi smo evo u ovoj heft Vidjeli šta znači kada neki ljudi presele i presele samo zato što su htjeli nahraniti gladnog. Subhanallah. I hvala dragom gospodaru koji je dao da se to vidi. I koji je dao da mi u Bosni možemo vidjeti kako je bilo nekim ljudima koji su nama pomagali. I u ovim danima ako bi trebali oživljavati neke osjećaje kod sebe u srcu, trebali bi oživljavati osjećaje ljubavi prema umetu Muhammeda sallallahu alaihi wa Mi smo jedna mala kap u tom umetu. Mi smo ta jedna mala kap koja je dobila more, zaista more pažnje i more pomoći u onim danima kada je nama trebalo. Pogotovo je bitno da ono, ona zadaća o kojoj stalno govorimo, nikada ne zaboravimo da priznajemo ljudima vrijednost koju imaju. Nemojte. Svako ko se trudi na Božijem putu, svako ko se trudi halal obskrbu da stiče, svako ko se trudi da bude čest, odaj mu priznanje, pomogu si ga u dobru. I zbog toga vas molim da, evo na samom početku, mi pokažemo i poštovanje i zamolimo gospodara dovom i Fatimom da oprosti imamu Buhari, evo čiju hadijsku zbirku čitam. li fatih. Sura Ida džaje nasrullahi wal fath. Kada dođe Allahova pomoć i pobjeda. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا I vidiš ljude kako ulaze u Allahovu vjeru u skupinama. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ Ti Allahu Đelešanhu tespih čini, veličaj ga. وَاسْتَغْفِرْ I moli njega da ti, da ti oprosti. إِنَّهُ كَانَ tawaba. Zaista je Allah taj koji pokajanje prima. Ovu suru kada god učim, na on mi pa jedan od, od velikih principa islama. Ako nečega nema kada je osoba na početku, pitanje hoće se pojaviti to na kraju. I Ulema kaže, onaj ko na nečem ponikne, on se u tome i ukopa. Mi kažemo ono što deška zaljulja, motika, jel, zakopa. Hazreti Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu ashab Rasulullah dječak bio. Kada je Hazreti Omer pitao ashabe šta kažete za ovu suru? Kažu ona nam govori da trebamo Allahu zahvaljivati, njega veličati i oprost moliti kada nam dođe pobjeda i kada vidimo da ljudi u skupinama ulaze u vjeru. Velikani, ashabi, Rasulullah, stariji ljudi. Kaže, Hazreti Omer kaže, Abdullah ibn Abbasu dođe ovam. Uči ga onome čemu nas je Rasulullah učio. Mi ako budemo poštovali mlađi, pokazali im da, da, da ih cijenimo, da ih poštujemo, da ih, da ih volimo. Allah dragi će da, da će i oni to prenijeti onima koji dođu iza nas. Kaže, sjedi pored nas, stari ashabi odmah kazaše, zašto on pored nas, on je mlad. Nije on naš, nije on naš vršnjak. Kaže, da im reci, o čemu govori ova sura? On jednom rečencom kaže, ova sura najavljuje da nam Resulullah odlazi. Salallahu alaihi wa I zbog toga od principa Islama je poštovati starije i biti samilost. Imate nekada, govorio sam nekoliko puta i moram ponoviti, kada vas neko huzuri, ono u smislu vi kažete da vas bi huzuri. starija osoba nešto vam priča, osaburite. Osaburite. Reci, moj stil življenja jeste da poštijem stari. I mlađi. Mi moramo se učiti da prema mlađim se ponašamo onako kako želimo da se oni, ako Bog da, ponašaju prema, prema onima koji dolaze iza nas. Mi dajemo u nasljedstvo, braće i sestre, određene stvari koje nisu samo novac. To i ponašanje to je i obhođenje, to je i lijepa riječ. Čovjek jedan imao sudar, udario čovjeka od zada, proklizala auto, kiša, ko što je sada. I kaže, udario čovjeka, Boga mi dobro mu je nagrdio zadnji dio. Dobro oštetio. Kaže, izlazi ovaj čovjek iz auta kojeg je udario, stariji ovaj. Kaže, je dobro hađija? Koji ga je udario, hađija, Stari čovjek, vidi se na njemu francuzica. Ovaj što je udaren, kaže, jesu dobro hađija? Kaže, Hadžija u tom trenutku počeje plakati. Kaže, šta je bilo? Prije godinu dana na ovome mjestu ja udarim nekoga. I izađem iz auta, pitam ga jesu dobro. Ne može kap dobra nestati u društvu. Kap zla potoni. ali kap dobra ne može. E zato budi kap dobra. I zbog toga ona poruka od prošlog dersa, hadis Resulullah olakšavajte, ne otežavajte. Obradujte. Nemoj vam prepadati. Ljudi su prepadnuti, prepadnuti za na faku izgubit će posao. Prepadnuti na ulici ukrašće mu dijete. Prepadnuti na poslu onaj ko, komu je poslodavac vidiš da ga hoće da ga tari i Ne da mi njima dodajemo na čemir čemir. Daj da stavimo mi kap dobra. Ovo olakšavajte, ne otežavajte. Meni jedan hadis, hadis i kuci u Buhari iće ako Bog da za jedno 15 godina. Ako budemo živi i Ako Bog <laughs> ako živi. Ako nas Allah dragi poživi, da nas poživi dok je život za nas hajr. Neka nas sebi uzme kada je za nas bolje da presalim. Amin. Hadis Resulullah sallallahu alaihi koji je hadis i kuci gdje gospodar govori Muhammedu sallallahu alaihi wasallam kaže reći će uzvišeni Allah osobi koja je najblaže kazne u džehennemu. Najblaža kazna. Da ima sve na dunjalku. Da je sve tvoje. I ljudi, i hajvan, I materijalna ova dobra koja imam. Bil ti to sve dao samo da se spasiš ove kazne? Kaže, bi gospodar. Tada mu gospodar kaže, tražio sam od tebe puno manje. Kada si u kičmi svoga praoca Adema bio. Rekao sam ti, robuj meni, nemoj mi ništa ravnim smatrati. I dok ćeš džennet. Ima li olakšavanja većeg od ovoga? Hadisi kuci, prenosi ga Buharija, bilježi ga Buharija. Od Hazreti Enesa radi Naj Najopasnija stvar u prezentiranju Islama, to pogotovo kažem vama za koje znam, alhamdulillah, da dijelimo te vrijednosti. Najopasnija stvar je da počnemo ljudima komplikovati. Najopasnija stvar, on te pita sunije i šije, pa te pita mezhebi, hanefije, malikije, hambelije, zahirije, muotezle. Izgubuje se ljudi. Ljudi hoće da im dagneš pitku. Hoće da vidi prosto u čašu šta pije. Zbog toga hadis koji ćemo danas, ako mogu da došli do 70. hadisa, on se ponavlja, pa ćemo prijeći na 71. Ovaj ćemo samo pročitati. Poglavlje da je dužnost onima koji traže znanje dati dane kada će moći čuti hadise, čuti ajete, čuti fikske propise, čuti ono što će im pomoći da u svakodnevnom životu žive život odan Resulullahu i odan našem gospodaru najprije. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال od Osmana ibn Ebi Šejbe se prenosi od Džerira, od Mensura, od Ebu Vajla da je rekao. Sada nam priča ono što sam vam spominjao. Kana Abdullah, Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu živio u Kufi. Izašao iz Medine i otišao u Kufu. Yudhakiru nase fi kulli hamis. Ljude je podsjećao na Allaha. Ima, imamo problem gafleta, nemar. Sjedi nekada, ne morate doći ovdje samo u, u tabačku Sretni ahbaba, sretni brata, sestru, prijatelja. Reci, hajde da podsjetimo jedan drugog na Allahove blagodati. Hajde da se sjetimo kako vidimo. Hajde da se sjetimo kako, alhamdulillah, imamo zaloga hljeba. Hajde da se sjetimo koliko je Božih robova hasta, Koliko je Božih robova bez krova nad glavom. Hajde da sebe podsjetimo na Allahove blagodati. Ne, hajde da se podsjetimo šta imamo pa nam fali auto bolje, pa nam fali kuća sa više kvadrata, pa nam fali, pa i ljepotom svojom nismo zadovoljni. Nema te tog fizičkog izra, izgleda kojeg neće lijepo ponašanje uljepšati. Vi to znate. A nema te ljepote. Može biti ljepota para nebesa tobe Arabi. Ali ako je umišljeno, umišljeno i oholo, gadi sa svakome je koje razumom obdare. I onda nemoj reći da srce ne gleda. Gleda srce. I to je radio Hazreti Abdullah svakog četvrtka. Jer ljudima, ovdje se doslovno kaže i u zakiru. Tazkir znači opominjao ljude, podsjećao ljude. Svakog četvrtka. Fakala lehu ređu, pa mu je neki od ljudi kazao, ja Ebu Abdirrahman, o Ebu Abdirrahmane, Lawadittu annaka zakartana kulla yawm. Živu jesu mi želja da ti nama svaki dan pričaš. To ima. A babi moji koji radi s ljudima, pa kaže meni joj Kenan ne poderaše ime. Hoće svaki dan da priča. Nije, nije bit da se priča. Bit je da se razumije i da se primjenjuje. Priča je samo uvod. Pa kaže on njemu Ema innehu jemneuni min zalike kaže mene sprečava da to učini Eni ekrehu en emillekum en umillekum. Mrsko mi je da vam dosadim. Pazite, vi svome djetetu koji ima evlad zna, ako nema zna po sebi kažeš mu nemoj to, nemoj to, nemoj to. Na kraju mu šta uradiš? Dosadiš. On u tom trenutku, šta se javlja kod djeteta? Javlja se prijezir prema, u najmanju ruku, prema tvojoj naredbi. Zamisli, ako stalno ljudima govoriš o Allahu i poslaniku, ne do Bog da se pojavi kod njih dosada. Šta se napravi? Napravio si gore nego da nisi, onaj govori. Jedan čovjek kada sjedimo u autobusu, žena, pored meni nepristojno, baš nepristojno odjevena i počne meni pričati ovo je struč, ovo je struče. I kaže, nemojte se smijeti, vrlo je ozbiljna stvar. I on, sad hoće on daja da pozove Allah. Čovječe, ne možeš ljude zvat na osnovu onoga u što ne vjeruju. Ne možeš ljude podsjećati na Allaha, a još uvijek vjera u njega nije u srcima našla svoje mjesto. I on kaže njoj, nakon što mi je dosadlo Efendija kaže, gospođa ste kaže kako je u džehennemu te kako je ovako kaže u avgustu mjesecu u Bosni i Hercegovini u Sarajevu kaže ona boli mene briga kaže kako u džehennemu kaže ja se pokaja u istoj, u istoj sekundi što sam joj išta govorio koji on princip nije poštao. obradujte a nemojte rastuživati jel tako olakšavajte na on je počeo sa i gdje je završio u najmanju ruku samog sebe je doveo u situaciju da se gorko kaje jer je jednog Božijeg groba umjesto da ga podsjeti na Allaha naveo na, na, na najveći grijeh. Poslije nevjerovanja u gospodara najgore nevjerovat u njegovu nagradu i kaznu. وَإِنِّي bil maw'iza Kaže dalje Abdullah ibn Mesud, Abdullah ibn Mesud, ja sremena na vrijeme vama govorim كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا onako kako je Resulullah sallallahu alaihi wasallam nama s vremena na vrijeme govorio jer ga je bilo strah da će da će nam dosaditi subhanallah da će nam dosaditi vi znate koliko su njihove oči gutale Resulullah sallallahu alaihi wasallam pogledom onaj da su znakom preseljenja nisu mogli izdržati da ostanu u Medini nego su odlazili izvan Medine i pitaju i zašto odlazite? Kaže, ne možemo hodati ulicama da ne vidimo Resulullah sallallahu. Ali on, sallallahu alaihi da nauči nas s vremena na vrijeme, da ne dosadi. I najljepša hrana, ako je stalno jedeš, vrlo lako se može desiti da jedan kaže, jedan dan kažeš, Hanum, nemoj nam više iznositi to. Neka ima nešto drugo. Daj suha hljeba namazače. Jel? hadis koji sam evo odabro večeras ako Bog da, da malo nešto više. Sljedeći ako Bog da opet se ponavlja, imali smo ga i ovaj dio je prethodio rani. Kaže poglavlje me yuridillahu bihi khairan yufaqihu din. Onaj kome Allah želi dobro dadne mu razumijevanje vjere. Ono što danas predstavlja veliki izazov za nas sve jeste upravo ovo pitanje razumijeva. Da pročitamo hadis Rasulullah pa ćemo se vrat komentar. Hadesana Sa'id ibn Ufir, kala hadesana ibn Wahab, an Yunus, an ibn Shihab, kala Humeid, ibn Abdurrahman, samijatu Muawiyata, khatiban kul Kaže Sa'id ibn Ufir od ibn Wahba, od Yunusa, od ibn Shihaba, da je Humeid ibn Abdurrahman čuo Muaviju radijallahu anhu kao halifu, kada je govorio, yakulu samijatu nabija, čuo sam vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam Muavija radijallahu anhu ashab Rasulullaha na mimberu i kaže ashabima čuo sam Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam kada je rekao me yuridillahu bihi khayran onaj kome Allah želi dobro yufaqihu fid din dadne mu da vjeru razumije wa innama ana qasim kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja sam taj koji donosi koji među vama dijeli onu objavu koja mu dolazi. Wallahu yu'ti, a Allah je taj koji daje šta? Razumijevanje. Walan tazala hadhihi al-ummatu qa'imah. Ovaj ummet će uvijek biti usprava. Ala amri Allah, u ispunjavanju Allahovih naredbi. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amru Allah. Neće im nauditi, neće im štetiti, neće im napakostiti. Onaj ko se od njih odvoji. Sve dok ne dođe Allahova odredba. Ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi je osnova. Najveća borba koju imamo danas jeste da počnemo ljudima objašnjavati da vjera ne počinje sa trenutkom spuštanja u kabur. To je veliki izazov. Danas ljudi, većina ljudi u našem društvu doživljavaju vjeru isključivo kao ahiretsku dimenziju. A što počinje tamo. Kad te kaže zakopaju i kad šta prouče na kabur. Razumijevanje vjere jeste to koje nas uči. Da vjera daje svoje plodove još na dunjalku. Subhanallah, banalan primjer. Čovjek priča, alim jedan veliki. Došao mi je poznanih prijatelj. Dolazi na njegova predavanja. Allah dragi mu dao, alhamdulillah, od najmučnijih ljudi. Petero djece ima, Hanuma petero djece. Ali nažalost, nije on nešto vezan za džami. Dolazi kod njega i kaže mu, desilo se nešto, treba mi tvoj savjet. Kaže, Hanuma moja me je prevarala. Ima li, Allah vam dragog, o tome dobro razmišljajte. Oni koji su oženjeni i oni koji su udate. I oni koji nisu oženjeni i oni koji nisu udate. Dunjalučkog bogatstva koje bi insan dao da se sačuva samo od ove sramote. Samo od tije sramote. Petero djeci kaže ne znam šta da radim. Petero djeci, pa kažem on pa ko je u pitanju? Jesi ti to vidio? Jel? Nagađaš? Vidio, kaže, komšija prvi. Zato je Resulullah rekao, ne ulazite kod žena. Nema. Pa kaže, ja sam njega puštao, on je ulazio kod nas, ovo ono, priča. Nema. Koliko ima potrebe da se obrati? Toliko. Neko raširivanje. Samo može i tebe i njega odvesti gdje ne treba. Zato to ljudima treba. Šta ću sad? Razvesti se, oprostiti Kaže, šta da radim? Pa zamisli tog poniženja. Dunjalučkog poniženja. Samo zato što on nije imao povjerenja u gospodara pa da kaže imaju pravila. Braćo i sestre, nema ni jedne ljudske potrebe, čak nema ni jedne ljudske strasti, da gospodar nije dao jedan kanal, i to vrlo širok, da se to kanališe tuda. A dao je more, čorso ako kreneš burom pa ćeš vidjeti na što ćeš iza, poput benzina. Strast poput benzina. Naspiješ benzin u auto, cijevima ovdje goriva, eksplodira u auto, ali tebi korisno. Zato što si uredio ono što je u biti neutralno. I nešto ti ne koristi samo po Isti taj benzin. Uzmi fino pa pospi. Po auto i baci šivicu. To mi danas vidimo u našem društvu. Jer su se strasti prosule. Šta će se desiti? Izgorit će i auto i onaj ko je u njemu. A ovako ti upali auto, otišao sa Hanumom, sa babama na izlet. Otišao na utakmicu, otišao na bazin, otišao na posu. Samo je pitanje kanala. I kaže, danas kažu najveći problem ovih kiša i kažu ove poplave. A kažu ove moralne poplave, šta ćemo sa Ova se povuče, stane kiša povuče se. Moralna poplava, dokle god mi ne kažem, ovo je kanal, brat, ovo je kanal, sestru, imaj povjerenje u gospodara. Za 20 godina okrene se ovako prošlo, ima svoje sinove, sinove i kćeri koje se udaju i žene, koji tebi unuča dolazi čovječe, grlete, volete. Čime se to može platiti? Kaže čovjek kuću na četiri sprata napravio za četiri sina. Nijedan sin neće da živi sa njim, svi moći. Subhano. Čime se može platiti, Vi to znate. Ovo kome Allah želi dobro, mu razumijevanje vjere. Razumijevanje vjere, rekli smo, nije stoko znanje o vjeri. Ima, mi znamo, alhamdulillah, ja znam da je haram da gledam ono s čime gospodar nije zadovoljan. Ali u trenutku kada to gledam, ja nemam znanja o gospodaru. Ja sam njega zanemario, ja sam prema njemu nemaran. I danas prvi korak, ako se sjećate, govorili smo, hajmo ljude na namaz. Hajde da im govorimo na namaz Pretpostavka za to jeste da počnu razumijevat blagodati u kojima jesu. Nema bez toga. Jer je čovjek biće, Allah dragi je tako dao, ako si normalan, kada ti neko učini nešto, ili neko ti nešto valja, ti nastojiš da mu vratiš, nastojiš da mu budeš zahvalan. Danas večera samo da skrenem pažnju na to. Braćo i sestre, je neprijatelj upotrijebio oružje, upotrijebio vojske, upotrijebio armade i vidi tvrdora. Tvrdora svaki muslimanski narod koji drži do sebe. Tvrdora, ne, ne možeš ga rastočiti. Danas samo krenu agresiju u drugom pravcu. Danas nas na najgori mogući način kulturološki napadaju. Mijenjaju sistem vrijednosti. Govore da je ono što je najogavnije, najodratnije i u biti napad, pazite, nema društva bez zdrave poroce, nema poroce bez povjerenja između muža i žene, nema. 70% razvoda na u zapadnoevropskim zemljama. Znate što je razlog? Predbračne veze. I muškarce i žene. Ne mogu imati povjerenje jedan u drugu. Ne mogu. I nema, gotovo. Nema tu braka, nema tu odgajanja djece, nema tu ništa. To je najgori napad, naj, najodvratniji, najžešći napad na porodicu. A to je danas samo agresija koju mi imamo preko televizija. Gotovo da nema muslimana i muslimanke, polazim od sebe, gospodara mi drago, ne, govorim vam. Svi imamo noćni klub u kući. Ja u uklonim 11 sati, još to je dobar film, do 1. Zaglaviš u noćnom klubu, Znao ili ne znao? Ju što je dobar. Pa kaže nije ni bezobrazan. Upadamo ono u te zamke. Ujutro sabah kaže rani u sedam. Je to tako? Ne možete se smijati, jeste? Žalosno. Žalosno. Sada, šta nam može pomoći? Ja ću samo jedno ime gospodara spomenuti. Wallahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah ima svoja lijepa imena pa ih paganima, pa, pa, pa, pa zovite. Od Allahovih imena je El Basir, onaj koji sve vidi. Ja bih vas zamolio u ovoj sljedećoj hefti. Ako Bog da da živite sa Allahovim imenom El Basir, onaj koji sve vidi. El Basir. Živi s tim imenom, probaj malo okusi. Okusi slast tog imena. Gospodar je objavio jednom od vjerovjesnika. Kaže, reci robovima mojim, Zašto krijete grijehe jedni od drugih? A meni te grijehe pokazujete. Ako mislite da vas ja ne vidim, onda ste nevjernici. El Basir, onaj koji sve vidi. Ako mislite da ja vas ne vidim, onda ste nevjernici. Ako znate da vas ja vidim, onda ste meni nezahvalni. Subhanal. Ako mislite, subhanallah, krijemo grijehe svoje od ljudi, a pokazujemo ih gospodar Subhanallah. I onda kaže se u ovoj predaji da je gospodar rekao gledam vas, gospodar nas gleda i gleda nas, gledaju nas ljudi stvorenja. Pa kaže zašto to dvoje sam nam ja manje važan? Zašto nam je gospodar manje važan? Više nam je važno šta će ljudi reći nego šta će gospodar nama presuditi. I kako on na to reaguje? Kako nas gospodar zbog toga kažnjava. Zbog toga ovo ime El Basir. To je ona, ona nauka što sam govorio. Ima znanje o Allahu, ima znanje o, o vjeri. Dajte da pokušamo ako Bog da da gradimo ovaj svoj život na čvrstom uvjerenju da nema ni jednog našeg postupka, a da nas gospodar ne vidi. Ranije su ashabi odgajali svoju djecu i generacije čestite muslimana. Na tome Allah me vidi. I onda gdje god da je dijete, djete je čestite. Gdje god da je. Danas mi moramo živjeti ova značenja u svojim srcima. Molim vas, vidjet ćete ako ovog, da vidjet ćete tragove toga u svome životu. Kada pomisliš da se na nekoga lijepo izdereš, pomisli El Basir, Allah me vidi. Ocjenjuju studenti gore na fakultetu kod nas svoje profesore. I nama dadnu taj uvid te ocjene naših studenta, profesora, da znate vi studenti koji ste gore. Znači dođe i do nas anonim I kaže ovaj jedan, subhanallah, kaže sve je dobro, kaže, ali kažu mi studenti moji da sam temperament. Kaže hvala im. Jer oni mene mijenjaju. Ja trebam misliti šta moj gospodar kaže na meni kada ja se izderem na nekog svog studenta. El Basir. Allah sve vidi. Ako insan izgradi kod sebe ovaj osjećaj. Vi se sjećate od početka. Svaki put smo imali po nešto. Ko se sjeća što smo prvi put? Kaže meni ovaj moj Abba Bajs. Kaže slabo kaže ti si im rekao da se odmah redamo ono s početka od mihraba kaže ne dolaze kaže. A ove stvari koje rade kod kuće vjerovatno još manje rade. Slažem se s tobom. Koja je prva stvar bila? Sjećate se? Sedam, osam stvari smo imali. Ko se sjeća? Nema nikakve nagrade, jedino... Sjećate se? A, da nazovimo nekoga, da pokažemo da nismo sebični, pa samo sebi činimo. Pa ko je, koji još dodatak Zikr. A, rekli smo onaj hadis Rasulullah s.a.v. ko kaže ujutru i naveće sto puta šta? subhanallah i obihamdihi, niko neće doći sa boljim od onoga što je on došao. Šta smo još imali za zadatak? Skrušeni u Znaju, aj se, ovo radi. Skrušeni u da radimo, da radimo nas. Evo sada imam ovaj zadatak. Dajte da pokušam. Allaha vam dragu, naša druženja ovdje moraju biti u tom pravcu. Ako nisu u tom pravcu, onda su besmisleni. Ako mene ovaj ders ne čini, a ja vama govorim, bolji prema mojim ukućanjima. Odmah batal. Odmah batal. Jer ovaj nivo koji mi imamo sada, šetan je zadovoljan sa njim. Kaže, čuli su svašta. A sve što su čuli samo je argument protiv njih. Zašto čuli? Od znanja, a ne primjenjujem. Zbog toga molim gospodara da, ako Bog da živimo sa kojim imenom? Al-Basir, da živimo s ovim imenom do sljedeće hefti. O ovom je umetu Muhameda sallallahu alaihi sallam mislio sam još nešto kazati, ali ako Bog da ostavit to za sljedeći put. Molim vas, u ovim danima kada je teško, dajte da pokušamo učiti dobu na srđi za umet Muhameda sallallahu alaihi Nek to bude još jedan praktični korak. Misli El Basir, gospodar nas vidi u svemu što radi. Nemoj misliti da mi na seždi molimo za one u gazi koji su okruženi da će gospodar nas ostaviti na cjedi. Neće. On nas pomaže. Nas je umet pomagao. Dajte da i mi pomognemo umet. Ako ništa dobro, ako ništa nekom skromnom donacijom, marka dvije, pet, koliko koliko može. Ako ima da se prikuplja. Dajte. Dajte da probamo, da mislimo El Basir, onaj koji sve, sve vidi. Sve vidi. I da na seždi, ako Bog da molimo, gospodara da, da olakša umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da porazi neprijatelje umeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i da nam dadne da budemo od onih koji zaista rade za umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ako nema nikakvih pitanja da proučimo dobro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Gospodaru naš ne prepusti nas same sebi nikoliko trenutak ni treptaj oka. Gospodaru naš počasti nas da gledamo svojim srcima jednako dobro kao i svojim očima. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim dijelom koje približava džennetu. Gospodaru naš podaj studentima našim i studenticama uspjeha u njihovim ispitima. Gospodaru naš pomozi nas da sve ispite svoje položimo i na ovom i na budućem svijetu. Gospodaru naš počasti nas da naše ruke rade za dobrobit ummeta Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Gospodaru naš zaštiti umet Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Gospodaru naš obskrbi umet Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Gospodaru naš sačuvaj umet Muhameda sallallahu alaihi wasallam na svakome mjestu i učini nas od onih koji služe umetu Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Zaštiti nas od zla svakoga i od zla nas sami i zla naših prohtjeva. Počasti nas da obaramo svoje poglede, čuvamo svoje brakove i odgajamo svoju djecu na ljubavi prema tebi i ljubavi prema tvome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Oprosti nama, roditeljima našima i svima koji su prije nas živjeli islam i sa islamom preselili. Uputi nas i sve muslimane i muslimanke ovdje u Bosni i svugdje u svijetu. Molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš da budemo ustrajni u dobru makoliko ono malo bilo i da ne dozvoliš da mi obrukamo tvoj umet i umet Boga Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.